літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава «Буранны паўстанак» і «Вякуе дзень даўжэй за век». Пераклад на беларускую мову пісьменніка Міхася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Вінярскі. насцярожліва далёкі гул усё яшчэ няўхільна набліжаўся. Пакуль ён быў надта далёка. Усё гэтак жа прутка трымаючы хвост, ліса нерашуча перастаўляла ногі, мяркуючы пэўна падацца адсюль. Але раптам, Яна заспяшалася, пачала шпарыць на ўзбоч, відаць, спадзяючыся патрапіць на нешта такое, чым можна было б паласавацца. Чула, вось-вось будзе знаходка. Хоць аднекуль насоўваўся грозным наступам жалезны лязгаты перастук сотень колаў, Ліса замарудзіла ўсяго на нейкую долю мінуты, і гэтага было дастаткова, каб завітусіцца, закуляцца, нібы мятлушцы. Бо раптоўна з павароту сцебанулі бліжнія і дальнія агні лакаматываў, і магутныя пражэктары, высвятляючы наперадзе і асляпляючы ўсё наўкол, імгненна расхінулі стэп бязлітасна паказваючы яго мёртвую пустэчу. А цягнік напорна імкнуў па рэйках, У паветры запахла пякучым дымам і пылам, шугануў ветер. лісіца пантана кінулася прэч, час ад часу азіраючыся, прыпадаючы ў сполаху да зямлі. А пачвара са сляпушымі агнямі доўга ліскатала і неслася, доўга яшчэ стукала коламі. Лісіца ўскочыла і зноў кінулася, а пантана бегчы. Потым яна аддыхалася, яе зноў пацягнула туды да чыгункі, дзе можна было наталіць голад. Але наперадзе зноў мільгануліся агні, зноў лакаматывы цягнулі доўгі гружаны састаў. Тады лісіца, пабегла ў абход па стэпе, рашыўшы, што выйдзе да чыгункі у такім месцы, дзе не ходзяць цягнікі. Паязды тут ішлі з усходу на захад і з захаду на ўсход. А па баках ад чыгункі у гэтых мясцінах ляжала вялікая пустынная пространь. Сары азекі, сярэдзінныя землі жоўтых стэпаў. У гэтых мясцінах любая адлегласць вымяралася адносна чыгункі, нібы адносна якога грынвічскага мерыдыяна. А паязды ішлі з усходу, на захад, з захаду, на ўсход. поўначы нехта доўга і настойліва дабіраўся да яго ў будку стрэлачніка. Спачатку наўпрост па шпалах, потым, як паказаўся наперадзе стрэчны цягнік, скаціўшыся з адхону, прабіраўся як у пургу, засланіўшыся рукамі, ад ветру і пылу, якія выносіла шквалам з-пад хуткага таварняка. Гэта ішоў зялёнай вуліцай літерны састаў. Поезд асобага прызначэння. Ён паварочваў затым на асобную лінію у закрытую зону сарыязек. Там у іх свая, асобная чыгуначная служба. Далей на касмадром. Карацей кажучы, таму поезд ішоў увесь закрыты брызентам і з вайсковай аховай на платформах. Едыгей адразу здагадаўся, што гэта жонка спяшала да яго. Да што нездарма спяшаецца і што ёсць на тое нейкая надта сур'ёзная прычына. Так яно потым і пацвердзілася. Але паводле абавязку службы ён не меў права адлучацца з месца, пакуль не пракоціцца міма апошніх хваставы вагон з кандуктарам на адкрытай пляцоўцы, Яны пасігналілі адзін аднаму ліхтарамі у знак таго, што ўсё ў парадку, і толькі тады бадай. Аглохлы ад суцэльнага шуму едыгей павярнуўся да задыханай жонкі. Ты чаго? Яна трывожліва зірнула на яго і шавяльнула губамі едыгей не пачуў, але зразумеў так і думаў хадзем сюды ад ветру ён павёў яе ў будку, але перш чым пачуць яе вуснаў тое, пра што сам здагадваўся у тую хвіліну чамусьці здзівіла яго іншае хоць і раней ён прыкмячаў што гады не маладзілі яе, але гэты раз, калі убачыў яе задыханую пасля цяжкай хадзьбы, тое як страшна хрыпела і сіпела ў яе грудях, і як ненатуральна высока ўздымаліся яе схуднелыя плечы, яму стала балюча і крыўдна за яе. Моцнае электрычнае святло ў маленькай, чыста пабеленай чыгуначнай будцы яшчэ больш падкрэсліла застарэлыя змаршчакі на шчарнелых шчоках у кубалы. А быў жа некалі твар смуглявы, роўнага пшанічнага адцення, і вочы заўжды ззялі чорным бляскам. І яшчэ гэтый, шчарбаты рот, які наводзіў на думку, што пажылай жанчыне хоць бы ўжо не быць без зубай. А даўно трэба звазіць яе на станцыю уставіць гэтыя самыя металічныя зубы. Цяпер усе і старыя і малы ходзяць такімі. Ах. А тут яшчэ гэтыя сівыя, белыя, белыя пасмы валасоў, рассыпаныя па твары, выбіўшыся з-пад хусткі балюча рэзнулі па сэрцы. Эх, як пастарэла ты ў мяне! Пашкадаваў ён яе ў душы з нейкім шчымлівым пачуццём уласнай віны. І таму яшчэ больш адчуў сабе маўклівую удзячнасць за ўсё тое, што было перажыта разам многія гады і асабліва за тое, што прыбегла вось па чыгунцы сярод ночы у самы дальні канец раз'езда з-за павагі абавязку, бо ведала, што гэта важна для едыгея прыбегла сказаць пра смерть няшчаснага старога казангапа адзінюткага так і памёр адзін у пустой мазанцы бо разумела толькі еды ей адзін на свеце блізка да сэрца прыме смерць усімі забытага чалавека хоць нябожчык і не даводзіўся мужу ні братам ні сватам садзіся аддыхайся сказаў едыгей калі яны ўвайшлі ў будку а і ты садзіся сказала яна мужу яны селі что здарылася казангап памёр калі <laughs> ты вось толькі забегла, як ён там думаю, можа, што трэба, уваходжу. Святло гарыці, і ён сам на сваім месцы, і толькі барада стырчком неяк задралася ў гору. Падыходжу. Казаке кажу, казаке, Можа вам чаго гарачага? А, а ён ужо Яе голас перацяўся, слёзы нагарнуліся навейкі і, усхліпнуўшы у кубала ціха заплакала. Вось як яно выйшло под конец, які чалавек быў, А памёр некаму бач вочы закрыть, бедавала яна плачучы. Ай, хто б мог падумать? Так і памёр чалавек. Яна хотела сказаць, як сабака на дарозе, але змоўчала, не стала удакладняць і без таго зразумела. Слухаючы жонку, буранны едыгей, так звалі яго тут, змрочна сядзеў на прыстаўной лаве, паклаўшы цяжкія, як карчы руки на калені. Казырок чыгуначнай фуражкі, добра такі зашмальцаваны і паабіты, кідаў тень на яго вочы. Пра што ён думаў? Што будзем рабіць цяпер? пыталася жонка. Едыгей, падняў галаву, зірнуў на яе з горкай усмешкай. Што будзем рабіць? А што робяць у такіх выпадках? Хаваць будзем. Ён прыўзняўся з лавы, як чалавек, што ўжо меў рашэнне. Ты вось што жонка, вяртайся як хутчэй. А цяпер слухай мяне. Слухаю. Разбудзі Аспана. Не глядзі, што начальнік раз'езда. Нічога. Перад смерцю ўсе роўныя. Скажы яму, што Казангаб памёр. Сорак чатыры гады прарабіў чалавек на адным месцы. Аспан, можа, тады яшчэ і не нарадзіўся, калі казангаб пачынаў тут і ніякага сабаку ні за якія грошы не зацягнуць было сюды на саразекі колькі паяздоў прайшло тут на вяку яго валасоў не хопіць на галаве няхай ён падумае так і скажы і яшчэ слухай слухаю будзі усіх як аднаго стукаю вокны колькі нас тут народу восемь дамоў на пальцах злічыць усіх паднімі на ногі ніхто не павінен спаць сёння калі памёр такі чалавек усіх паднімі на ногі а калі лаяцца будуць наша справа сказаць кожнаму а там няхай лаюцца скажы што я загадаў будзіць трэба сумленне мець чакай а што яшчэ забяжы спачатку да дзяжурнага сёння Шаймердзен сядзіць дыспетчарам, перадае яму што і як і скажы: Няхай падумай, як быць. Можа, знойдзе мне замену гэты раз, Ка што няхай дасць знаць. Ты зразумела мяне, так і скажы. Скажу, скажу, адказала укубала, а потым спахапілася, нібы успомніўшы раптам пра самае галоўнае, недаравальна забытае ёю. А, а дзеці ж яго! А вось табе і на, трэба ж ім найперш вестку падаць, А то ж як бацька памёр. Еды ей спахмурнеў адчужана, яшчэ больш пасуровіў. Які не ёсць, але ж дзеці, казала укубала, нібы апраўдваючы каго, ведаючы, што ідыею гэта непрыемна слухаць. Ды ведаю, махнуў ён рукой. Што ж я, нічога не цямлю, Яно так, нельга без іх. Але каб на тое воля моя, я іх блізка не дапусціў бы. Едыгей, гэта не наша справа. Няхай прыедуць і самі хаваюць. Размоў будзе пасля, не адмыся. А што я перашкаджаю? Няхай едуць. А калі сын не паспее з горада? Паспее, калі захоча. Пазаўчора яшчэ, калі быў на станцыі сам тэлеграму адбіў яму, што маўляў так і так бацька твой пры смерці, чаго болей. Ён сябе разумным лічыць, павінен зразумець, што да чаго. Ну, а калі так, то добра. Напэўна, прымірылася жонка з высновамі едыгея і ўсё яшчэ думаючы пра нешта сваё, што трывожыла яе сказала добра каб з жонкой прыехаў все-таки свёкра хаваць а никого небудзь гэта ўжо самі няхай рашаюць что тут подказваць не малые ж дети яно так канечне усё яшчэ сумняваючыся згаджалася у кубала яны змоўклі и «Ну, ты не засяджвайся, иди», — нагадаў еды ей. У жонкі, аднак, было яшчэ што сказаць. «А дачка ягоная, анзада, бедная, на станцыі з мужам сваім, п'янтосам беспрабудным, ды з дзецьмі, ёй таксама трэба паспець на пахаванне». Едыгей міжволі усміхнуўся, паляпаў жонку па плячы. Ну вось, ты цяпер пачнеш перажываць за кожнага. Дан зады тут рукой падаць. З раніцы падскочыць хто-небудзь на станцыю скажа: Ты жонка зразумей адно. І ад анзады і ад сабіджана, тым больш няхай ён і сын, мужчына, карысці будзе мала. Вось паглядзіш, прыедуць, нікуды не дзянуцца, але будуць стаяць як госці, старонніе, А хаваць будзем мы. Так ужо выходзіць. Ідзі і рабі, як я сказаў. А жонка пайшла, потым спынілася нерашуча і зноў пайшла, але тут паклікаў яе сам едыей. Не забудь найперш да дзяжурнага, да шаймердзена, няхай каго пашле замест мяне, а я пасля адраблю. Нябожчык ляжыць у пустым доме і побач нікога, як можна, так і скажыць. і жонка пайшла кіўнуўшы. Тым часам на дыстанцыйным шчыце загул заміргаў чырвоным святлом сігналізатар. Да раз'езда баранлы буранны набліжаўся новы састаў. Па камандзе дзяжурнага належала прыняць яго на запасную лінію каб прапусціць стрэчны, які таксама быў ужо ля раз'езда, толькі ля стрэлкі з процілеглага боку. Звычайны манеўр. Пакуль цягнікі рухаліся па сваіх каляях, едыей аглядваўся часам на укубалу, што ішла краем лініі, нібы ён забыў нешта сказаць ёй. Сказаць вядома было, што ці мала спраў перад пахаваннем, усяго адразу не ўспомніш, Але паглядваў ён не таму. Про зараз ён зноў убачыў, як пастарэла, памізарнела жонка, і гэта таксама відно было у жаўтлявым святле чыгуначных ліхтароў. Значыцца старасць ужо на плячах сядзіць, подумалася яму. А вось і дажылі стары старая, І хаця здароўем Бог яго не пакрыўдзіў, моцны быў яшчэ, але лік гадам набягаў немалы. 60 ды яшчэ з гадком 61 было ўжо. Глядзіш, гады праз два і на пенсію могуць попрасіць сказаў едыей сам сабе без пасміхання але ён ведаў што не так скора пойдзе на пенсію і не так проста знайсці чалавека ў гэтых мясцінах на ягонае месца пуцявога і рамонтнага рабочага стрэлачнікам ён бываў час ад часу калі хто-небудзь захварэе ці пойдзе ў адпачынак Хіба хто паквапіцца на дадатковую аплату за аддаленасць і бязводнасць. Але наўрад, ідзі пашукай такіх сярод цяперашняй моладзі. Каб жыць на саразекскіх раз'ездах, трэба дух мець, А інакш прападзеш, Стэп велізарны, а чалавек малый стэп абыякавы яму ўсё роўна добра ці блага табе прымай яго такім які ён ёсць а чалавеку не ўсё роўна што і як на свеце пакутуе ён душой хварэе здаецца яму што недзе ў другім месцы сярод другіх людзей яму б пашанцавала больш а тут ён паводле поклічу лёсу І таму ападае ён духам адзін на адзін з няўмольным стэпам, нішчымне духам, разраджаецца, як той акумулятор з трохколавага матацыкла шаймердена. <laughs> Гаспадар усё беражэ яго, сам не ездзіць і другім не дае. Вось і стаіць машына без справы, А як трэба не заводіцца, а чахла заводская сіла. Так і чалавек на саразекских разъездах. Не укорониться у степи, не проживеться, тяжко ему буде. Которые, глядячи из вагона, у узнак за голову хапаются. Боже, як тут люди могут жить? На укол только степ и верблюды. А ось так и живут. У кого на кольки трывання хопить. Три годы чатыры найбольш і справе тамам <laughs> конец разлічваюцца і едуць куды далей. На баранлы буранным толькі двое укараніліся на ўсё жыццё. Казангап і ён буранны едыей. А колькі перабыло тут іншых, калі на тое, Пра сябе што меркаваць жыў, не здаваўся, а казангап, адпрацаваў тут 44 гады. Не таму, што дурнейшы за іншых быў. На десятак других не прамяняў бы едыгей аднаго казангапа. Няма цяпер яго. Паязды размінуліся, адзін пайшоў на ўсход, другі на захад, і адразу ўсё шырэйшым стала. Зоры у цёмным небе засвяціліся зырчэй, выразней, і ветер парсчэй загуляў па адхонах, па шпалах, па гравіным насцілі паміж рэйкамі, што во нешта слаба пазвоньваюць, шчоўкаюць нешта. Едыгей, не ішоў у будку, задумаўся, прыхінуўся да слупа. Далёка наперадзе за чыгункай ледзь відны былі невыразныя сілуэты вярблюдаў на пашы. Яны стаялі пад месяцам, застыўшы ў нерухомасці, чакаючы ранку. І паміж імі угледзеў едыгей свайго, двухгорбага з буйной галавой нара, самага моцнага, бадай у саразеках і быстраходнага, памянушцы які гаспадар буранага каранара. Едыгей ганарыўся ім, рэдкай моцы працаўніком, хоць і нелёгка спраўляцца з ім, таму што каранар застаўся атанам. У маладосці ідыгей не звалхаў яго, а потым ужо не стаў чапаць. Разам з іншымі клопатамі назаўтра прыгадаў едыей, што трэба з раніцы, як раней прыгнаць каранара дамоў, паставіць пад седлавішча. Прыдасца для паездак на пахаванні. І яму лес у галаву розны клопат. сябры выслухали чарговыя старонкі рамана чынгіза айтматава буранны паўстанак і вякое дзень даўжэй за век пераклад на беларускую мову пісьменніка мехася стральцова выканаўца артыст олег вінярскі